أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Uzet ćemo još ovaj jedan kraći hadis. Sljedeći 122. An Ajšeta radijallahu anha kalet Min kulli lejli kad aftara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min awali lejli au wa وأوسطه ahirihi, vanteha vitruhu ila sehar. Kaže Aisha dela Anha, kaže e, od svakog dijela noći je panjao Allahu poslani sada vitr namaz. U prvom dijelu noći, u srednjem dijelu noći, i kaže u fentaha, znači na kraju završio, zadnja mu je stvar bila, da je klanjao vitre ila seha, znači e, u vrijeme e, do sehura kada se u hramu. E, ovaj hadis ukazuje, znači, opisuje ga Aisha radila ona opisuje stanje poslanika sa klanjanjem vitr namaza, uglavnom govori o tome da je, da je dozvoljeno klanjati znači, vitre bilo kad, znači, od, od jacije do sabah namaza. Svijedno, znači, u prvom dijelu, u srednjem dijelu, znači, u zadnjem dijelu noći. Znači, da, znači, a da je najbolje u stvari, najbolje da se klanja u zadnjem, u zadnjim e, dijelu noći, i na osnovu ovog što je tako bila praksa poslanika, a i na osnovu hadisa u kojem je došlo da se Allah šanu spušta u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo. Poznati hadis mu na lihi. I na osnovu njega se dokazuje da je, da je najbolje u tom vremenu da se klanja. Jer tada Allah jer ovaj, prima dovu i prima istikvar teubu. Dobro. <clears throat> uglavnom, ovaj, e, učenjaci su složni oko toga da, se, da je početak klanjanja vitr, e, početak klanjanja vitr namaza nakon jacije namaza. A razlog izlazi se oko toga kad je kraj, kad je zadnje vrijeme klanjanja vitr namaza. Pa su, e, pa su ima Malik i Šafija na tome da se klanja vitr namaz do sabaha. Znači, Mahalik i Šafije su da se klanja vitru namaz do sabaha, a imam Ahmed, <clears throat> imam Ahmed kaže, kaže e, vrijeme klanjanja, kaže sve dok, dok se ne završi, kaže e, ovaj, zora. Ila kaže tulu'i, ila jente i tulul fečr. znači da smatra da nakon, da nakon e, feđa, nakon zori, znači da se smatra da, da to vrijeme naklanjavanja, da je to naklanjavanje. A na tom se Ebu Hanife, Uh, <clears throat> u čemu je razlika između ova dva stava? Ova kaže da klanja subha, ova kaže klanja da feđa. U čemu je razlika između ova dva stava? E, izlazak sunca. Jedni su do... Nije, nije, nije izlazak sunca. Jedni su do, do, do zore, a jedni su do klanjala sabah namaza. Znači, a? Oni, e, znači, ima Malik i Šafija smatraju da može se klanjati, znači, vitr namaz, znači, dok, dok se klanja namaz sabah. A o, hana, Hanabila, tomu se Abu Hanife i e, Thevri, oni kažu do zori se klanja. Znači u tome je razlika. Između ta dva stava. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam